Pokoja dobro vám, poslucháči, poslucháčky, vítajte. Pri počúvaní ďalšej zo sérii relácií o spirituálnom bohatstve, tom najneviditeľnejšom a tom najdôležitejšom. Dnes v téme dvaja svetkovia z apokalipsy a niečo si spomeniem aj o škodoradosti, ako o tieni, ktorý sprevádza každého, kto nežije správnu spiritualitu. Tak tiež sa zdokonaluje, tak ako správna spiritualita nás učí zdokonalovať sa v nejakých cenostiach, v nejakých dobrých návykoch. Toto ja vám tu odporúčam, každú reláciu v niečom, v nejakej oblasti, No pozbudzujem vás v tomto športe. No a keď niekto robí šport nejaký iný, nejakú inú spiritualitu, tak tiež je to o nejakom poznaní, o nejakej radosti, o nejakom duchovne vraj, niekedy je bez tých prvých troch písmen, No a ako tieň tej nesprávnej spirituality je, že v človeku rastie nejaká pícha, no a jej tieň je škodoradosť, ak sa to objaví niekedy v nás. A tak by sme to mali zaregistrovať, že nie sme v poriadku duchovne, že sme nejako chorí. A čím je niekto viacej postihnutý, väčší invalid na duchu, tak tým tá jeho škodoradosť a cynizmus bezcitnosť a bezbožnosť naberá na sile, áno, je veľká. A čím je väčšia, tak tým si ju potom už tí postihnutí jedinci, je ich veľa, vôbec neuvedomujú, vôbec ani neregistrujú a myslia si, že sú, majú účasť na živote a oni majú účasť na väčšnej smrti už tu na zemi, v ľudskom tele a čaká ich väčšie trápenie. Alebo ohnivé jazero, nebude to dobré. Tak čo si dnes povieme, z vysokých tatier nám tu začalo poprchať okno, ktoré bolo prihľadné, na ktoré sa pozerám tu, ako vysielam, tak začalo plakať a začalo pršať, poprechať už tak prestalo. Aj to je dar Boží, aj keď prší. Ďaká Bohu za dáš, minule nepršalo, varím mesiac tu, kde som. A tak sme čakali, vraj majú prísť nejaké daždivé dni. Po Vysokých Tatrách sa nám priplazilo niečo veľmi nepríjemné a volá sa to zdražovanie halušky, ktoré stáli 5-6 eur 7, a zrazu sa vyšpahali na nie 13, ale na 18 eur. A keď som bol raz v živote na Lomnickom štíte skal zo skalnatého plesa, s paľkom, tiež sa Pavel volal, už odišiel na väčnosť, tak ma raz pozval, bolo to tak v roku možno 2008, ešte boli tuším koruny No tak to stálo, ja neviem, možno do 10 eur prepočte, neviem to presne, ale minulý rok cesta na alebo návšteva Lomnického štítu 50 eur a teraz vraj 85 eur. To čo je? Mala by zasadať Bezpečnostná rada štátu, etická komisia, mravnostná policia a mala by koho si zatknúť za toto. Keďže sa to nedeje, to znamená, že sme postihnutí ako národ. Nevieme si rady sami so sebou a rozrastá sa nám tu nejaká šelma z apokalipsy, ktorá strašne chamtivá a začína ubližovať občanom Slovenskej republiky a pohoršovať celú Európu a všetkých návštevníkov Vysokých Tatier. Za parkovanie bolo 1 euro, na hodinu, potom dlhší čas 2 eurá, čo som tu 4-5 rokov a zrazu zo dňa na deň za hodinu 5 eur. Pána Jana, vystúpite za to, som si bol nakúpiť na Transkej Lomnici prednedávnom a takto nedám na parkovisko 5 eur, to je veľa ma napadal, som to tam niekde, kde je zásobovanie za potravinami a prídem za 15 minút a tam papuča, pokuta, 50 eur. Hovorím, pán policajt, však máte troška súcitu, ja som si bol nakúpiť na 15 minút, ja tu 5 eur nebudem platiť, za... a však ste mohli pol hodinu zadarmo byť. Pozaj, no tak ďakujem za... A nedal mi pokutu, jo, dobrodinca, neviem, či som ho spomínal, daroval mi 50 eur. Pán policaj bol človek, tak som ich napomenul, nepoľujte tu na slušných ľudí. To čo je? No, to je tá besnota. Besnota, ktorá je vo Vysokých Tatrách. V tom veľmi krásnom čosi, chráme Božej prírody, satanistická besnota, z ktorej majú diabli radosť. Mal by niekto tu byť, kto to zastaví, pozatýka niekoho, kto je tu takýto zločinec, chamtivý a rozdúchava tu takýto tajfún zdražovania. Hamba, obrovská hamba. A čo tak normálny človek nemal by to podporovať? Nebudem tu parkovať, radšej to odparkujem Dolnom Smokovci niekde na boku, tam je to zadarmo a chodte sa prejsť kilometr, ste v Starom Smokovci. Ako takéto nehorázne. A nebo vôbec tam nekupujte takéto halušky. Odpľujte si pred takýmito zločincami chamtivými. To, to im patrí. Tak čo si dnes povieme na obrázku? Máme trojské kone, trojského konia, teda zo starého Grécka. Dočítal som sa o tom, že to bolo v čase, keď tu žil niekedy Možiš, čiže nejakých 1300 rokov pred našim letopočtom alebo pred Kristom vraj bola trojská vojna. Bitka o Troju, 10 rokov to trvalo, Gréci sa nemohli Troje zmocniť, 10 rokov bojovali, vraj to bolo kvôli nejakej Helene krásnej, a všetkým vraj hľadaj ženu. Na Odisea, to som si nevedel, Odisea vraj napadlo urobiť takého konia, ktorého tam nechali vraj pred bránami ako danajský dar, čiže taká fingovaná vojenská operácia špeciálna v tedajšej doby. Trojčania ju vraj zobrali do svojho vnútra a nevšimli si, že tam boli ukrytí nejakí grécky bojovníci, ktorí večer vyšli, otvorili brány a Gréci nad Trojou vyhrali po desiatich rokoch nekonečných bitiek a vošlo nám to do kultúry, do histórie, do povedomia trojské kone, dajte si pozor, dnes sa to volá operácia pod falošnou vlajkou, ktorú vám hlavný trojský kôň tejto doby, a to je televízia, vôbec neprezradí. Tým chcem začať ako bod číslo 1, že trojský kôň dnešnej doby sú mainstreamové médiá. Veľmi sa čudujem Vatikánu, a veľmi sa čudujem pápežovi, biskupom aj kňazom, aj katechizmu katolíckej cirkvi, že to veľmi jasne nemá napísané a že to nie je vyučované už deťom pri prvom svetom príjmaní, pri birmovke aj pri poučeniach na farách alebo v televíziách pri evangelizácii, že dajte pozor ľudia. Toto je trojský kôň dnešnej doby. Bol som nedávno najdome, kde je najnovšia elektronika, neskutočná doba. Pozeráte nejakú varnú kanvicu, 52. Žehličky, ja neviem, či 62. Práčky, chladničky, pozerám oddelenie televízorov, no tam bolo aj 100 tých televízorov všelijakého druhu a pozerám tam chvíľku na taký obraz, obrovská televízna obrazovka, 1000 2000 eur, neviem, také dokonalé obrazy, to ani skutočnosti není, to sú ako zábery z tisícročnej ríše, také krásne. Na tých televíziách vraj sú to tam nejaké programy nejako upravované, že taký skutočnosti ani pekný obraz nie je, ale dobre. Tak ľudia si to kúpia a myslia si, že akého pomocníka, to teda majú v tých svojich domoch, činžákoch, bytoch, obývačkách, akého dokonalého sprievodcu, ktorý ich, všetko ich oboznámi a dokonale všetko im predstaví, ako tie radodajky dokonalými telami, ktoré sa každý deň na Facebooku musím to mazať, že dá za priateľku, aby som si ho dala, kto ste. Ja vidím tam, pozri si moje nahé fotky, no tak okamžite to vypínam. Žiadne priateľstvo, ja takéto nepotrebujem. S takýmito muchotravkami, ja to odporúčam každému chlapovi, pretože ak si na to neprišiel, taký puberťák na to ešte nepríde, ono sa mu to zdá, aké to dokonalé, to telo, a láska a také romantické vtákoviny, kadejaké. Sa to tu zadarmo ponúka, ako keď vôjdete do lesa, tak hneď muchotrávky. A nikto ich tam nesadil, ako prvé sa vám tam ukážu a ponúkajú, no tak keď si ich dáš do košíka a potom si to dáš pokrajaš si to s praženicou a dáš to vlastným deťom, potom sa nečuduj, že sa chovajú ako besné pretože si im dal besné hríby. A ty ako otec, ako matka máš to vedieť, máš ich poučiť, daj si pozor a neber aký hríb, ktorý je pekný ako z rozprávky, je jedovatý. Podobne, keď sa nejaká pekná žena ponúka, je veľmi zvláštne, že, že stvoriteľ jej dal to telo. Ona si to sama nedala, ani rodičia jej to nemodelovali nejakou plastelinou. Ako má vyzerať stvoriteľ? Dal to telo. A však ho musel dopredu vedieť, že ho bude používať na zvádzanie, na hriech, na píchu, na jed, na smilstvo. Ako je možné, že Boh dá takýmto dievčatám pekné tela? A tým zbožným kresťankám už také na jednotku nedáva však. To zvláštny svet. Tak ako vie, že niekto bude kradnúť a dá mu ruky. No. Kto vie, či to všetko Boh vie? Keď nás tu posiela na svet, vraj všetko vie. Neviem, či všetko vie, lebo by to možno, aj, možno, možno len tak predpokladá, možno nevie, však je tu nejaká slobodná vôľa a všetci robíme aj nejaké hriechy, hriešiké chyby. To už nehajme, ale čo mám zareagovať normálny človek, tak nejaká muchotrávka dajkovita, sa mi tu ponúka každý deň, tak jednoducho to zablokujem, pretože som zistil. Ak, si, ak nevieš, pretože mnoho chlapcov dodnes nevie, už majú 30-40 rokov, oni nevedia, čo je zlé na tých dievčatách, na tej pornografii. Však je to všetko nádherné. Poďme oslavovať krásu, život, lásku. No tak vonok, ty mainstreamov fil jeden, Zmuchotravkovateľi, ak si na to neprišiel, si takto sprostený povrchom mainstreamovým a takýmto radodajkovitým, tak žena, keď ti ponúka intimné partie, intimné miesta a nič s tebou nemá, ponúka ti svoju píchu. A ty tú píchu konzumuješ. Čím viacej sa na tom pozeráš, prudko sa znesvetíš, keď začneš masturbovať, a stokrát prúčie sa znesvetíš, keď pozeráš porno a tam nejaké orgie a nahádžeš to svinstvo do svojej partnerky. Prudko. To radšej chod do garáže a tam si zapni auto a pustí si motor a zavri dvere a tam sa priotravuj Priotravuj hodinu, to robia ty pred samovraždou. Menej sa otrávi to telo ako toto, keď ty pozeráš takúto nahotiny a píchu iných žien, ktoré takto zvádzajú z prostých chlapcov svojimi buchtami, svojimi vevericami. Oni to konzumujú, alebo oni sa tie ženy potom na nás škodoradosne rehocú. Ako nás vytunelovali z duchovného potenciálu. Keby sme boli otcovia, muži, tak im to nedovolíme. Počujete dobre? Ke krajine ako je Slovensko by sme im to nedovolili. To je zakázané. To preto, lebo telo ženské je krásne. A je to niečo vzácné, treba to chrániť. Aj tú ženskú cudnosť, aj čes, aj tú nahotu, ktorá patrí do života, ale určite nie sa predvádzať ako opica pred všetkými orangutánmi, ktorí sa rehocú a degenerujú a potom na nich prichádzajú zemetrasenia, Božie tresty, lebo nerešpektujeme Boží zákon. Škodoradosne sa na sebe pochechtávame a podporujeme si navzájom svoje ega prašivé, ktoré sme dostali tiež ako dar, ale aj na to, aby sme ich kultivovali, okresali, a to ego, aby nám pomohlo a troška duchovne dozrieť a do, do Božieho chrámu sa premeniť na pekné, úctivé vzťahy. Keď toto nefunguje, keď ženská čest je nič, ženská cudnosť a chlapská čest je nič, to sa deje. Nie, nečudujte sa, keď tu budú v Tatrách cesta na Lomnický štít za 300 eur. Nečudujte sa. Tá besnota tu začína, kde vám hovorím, trojskom koni, pornografii, tých vašich dokonalých televíziách, kde máte dokonalý podvod a dokonalú satančinu. A ak to vy podporujete, tak vám treba celý národ. Sme strestaní za to, že si tu nafúkujeme svoje hriešne egá. Pritom tento národ mal potenciál. Mohol by byť mnohom vzorom. Krásne Tatry, Máme tu toľko katolíkov. Nikoho tu nezaujíma 1990. To bolo 3,8 milióna katolíkov. Prešlo 35 rokov, máme 2,8 milióna. Každý deň odpadá od katolíckej viery. 90 mužov a žien, ktorí nám neverí. Kde je ten milión? A v Čechách je ich 700 tisíc vraj. Za 35 rokov bolo ich 4 milióny. Zaujíma to vôbec niekoho z cirkevného vedenia? Vy sa nehambíte? Takto vie svoju cirkev, svoj stáda? A necháte tú besnotu prekvítať. Nie ste aj vy napadnutí nejakým vírusom? Nepozeráte aj vy nejaké porno? Politické či geopolitické? Alebo takéto? Plážové? Nuda pláže? a degenerujeme tu úplne všetci, má nejaký pôvod. A niekto bude za toto pred Bohom aj zodpovedný. Takéto vaše mopslíkovanie vládam, ktoré sa tu striedajú a moci pánom tohto sveta, degeneráciu a úpadok viery to len napomáhajú. Trojské kone sú aj v tých televíznych obrazovkách. To by malo byť napísané v každom návode. Keby to bola mravnostná policia a katolická vláda, tak by do návodu, do televízie by to tam dala. Tak, ako je to na krabičke cigariet. Pozor, kodí vám zdraviu. A čo nepomáha rakovine, tak by bolo v návode na televíznom obrazovku pustenie. Pozor, sú tu mainstreamové vírusy, trojský kôň tejto doby. Úplne vám to rozloží hodnoty. Nebudete vedieť, je pravda. Po svete sa potulujú obrovskí šmejdi. A sú aj v mainstreamových médiách. Sú to najväčší herci, ktorí tam hrajú divadlo. Akí sú seriózni. A prikrýva sa tu trestná činnosť obrovského rozsahu. V tomto vašom kapitalizme chamtivom bezbožnom Keby len to, to normálny človek, normálny chlap to prekukne a tak si to prepne, vypne, nebude to podporovať tak, ako nebude podporovať takéto šialené ceny na lanovku na Lomnický štít alebo za parkovné či za nejaké predražené halušky nehorazne. Podobne nebude podporovať pornopriemysel alebo nejaké sprosté stupidné zábavy zabíjanie času alebo nejaké hľupatiny, ktoré tam oblbo, pro, cez propagandu idú. Nebude to podporovať. A keď je možné, tak to napomenie. Napríklad na komentári na Facebooku. Alebo svojim deťom to aspoň upozorní. Toto nebudeme pozerať, tá hlúposť. A ak chceš niečo pekné o prírode pozri, alebo nejakú rozprávku. To si mi Fero mi spomínal E, že také veľké obrazovky môžu mať na, na, na, zabudovanú aj nejakú, nejakú, nejakých špionov, nejakú skrytú kameru. Je to celkom možné. Preto odporúčam takým manželom. Čo si kúpite do nového domu, nejakú obrovskú obrazovku, máte pred ním manželskú postiel, dajte si pozor, zakryjte to radšej vy neviete, či vás nejaký škodoradosný sused alebo nejaký chrapuň nepozoruje a neodbavuje si svoje úchylky tak To sa môže stať aj v drahých hoteloch. Jednou som to počul. Zaplatili si 100 eur za ubytovanie a mali tam slieť špionov, ktorých odpočúvam a nejaká kamera, čo to sleduje. Pán majiteľ sa vyžíval, ako ich sleduje. Oni tom nemali ani potuchy. Je to možné. Nechcem nikoho krivo obviniť, ale to som počul tak, ako to je, toto je tak na a na istotu, že v každom mobile sú nejakí špioni, nejaké trojské kone modernej doby, že vás to môže odpočúvať, môže vás to sledovať. Preto dajte pozor a keď sú nejaké vážne rozhovory, dajte mobil do druhej izby, vypnite ho, keď máte niečo ešte vážnejšie a vyberte niekedy SIM kartu alebo nejaký škodoradosný vyťúzi si môžu zaplatiť z tajných služieb nejaký program za pár stoviek, si to dá do počítača, ňaťuká si tam číslo a on počuje všetko, čo ten človek rozpráva. Je to nehorázne. Ale tajné služby existujú. Neviem, či sú u nás na Slovensku dve a dve vojenské v Amerike, ich neviem, 25 či koľko tých tajných služieb. Lebo Vatikánik sa tvári, ako keby žiadne tajné služby neexistovali. Nikdy vás na to títo vrajocovia neupozornia, že to sú trojské kone dnešnej doby. A máme ich vo svojom vlastnom vrecku, kabelke na svojom stole alebo v počítači. A dal to tam niekto, kto sa škodoradostne na ľuďoch zabáva. Toto robia s informáciami, ktoré sú zmanipulované. Toto robia s tovarom, kúpite si a sú tam nejaké kazítka, ktoré sa za dva roky tá mikrovlná truba pokazí, aby ste si kúpili nové. Nikto vám to neprezradí, ani ten predávač to nevie. Toto urobili vo vakcínach chrapúni, Našiel som vám, predstavte si na oficiálnej webovej stránke KBS Konferencia biskupov Slovenska v 2014 roku. <laughs> Kde to je? Ale však si to pamätám. Stalo sa v Kenii. Tento váš slavný gates, ktorý sponzoruje VHO, tam sú trojské, a doniesol tam niekoľko svojich trojských koňov, jedného z nich je Gebre Jezus. Tak ten nám úprimne povedal, že máme vakcinačný program a ideme depopulovať. Tak niekoľko, neviem či 100 tisíc, či miliónov aj žien tam zabodali vakcináciu vraj proti tetanu, Jeden pán doktor sa u nás pýta psychiatra, kde sú tí pacienti na tetanus. Už žiadnych ich neviem, dlhé ročia, čo v medicíne pôsobím a dobodaní ste tu všetci tetanom, teda proti tetanovými vakcínami. Tí biskupy Kenie pred rokom 2014 dali nezávislým odborníkom a z desiatich ampuliek zistili, že v piatich je nejaká látka, ktorá zneplodňuje kenské ženy. Toto oni robia v desiatkách štátov po celej planéte. A oni preto zakázali tie vakcíny a zverejnili to. A naša KBS to dala na svoje stránky. Oni o tom musia vedieť. A prišlo 2021-2022 očkovanie proti covidu. Pápežko rozhodol, že to je všetko v poriadku a podobný program, možno ešte agresívnejšie trojské kone v tých vakcínach. A oni to všetko zbaštili aj s naviakom, odporučili, ukradli výhradu vo svedomí, dobodali tu pol národa, dostrašili a žiadne pokánie z toho. Ja to tu preto opakujem ako papagáj, pretože sa strašne za to hambím, ako člen RKC Slovakia, že takíto šmédi sú vo vedení katolíckej cirkvi momentálne na Slovensku, ktorý vás na toto neupozornia. To nie sú otcovia. Toto otec nikdy nie, keď sa nejaká žena volala mi Danka, eh, že mala, možno bola vakcinovaná, jedna pani mamička, čo má dve deti, no nech sa páči, že to, ale keď už je, keď mladé, mladé žienia, vaša dcera ide sa sobášiť aj do boda troma vaxami a ona zistí, že je kvôli vakcínám neplodná, však to je na hnev, to je vojna. Keby sa toto, takúto zradu dopočul niekto na fronte, že je tak vys, odstreli ho. Ako zradcu. Tak ako Rusi oslobodili druhej svetovej vojny aj Prahu a tam dvaja eh, nejaký posadnutý diablom znásilnili herečku Kvietu Fialovú. Tá malo 14-15 rokov. Dali pištol a znásilnili ho. Otrasní satanisti. Keď sa to dozvedel ruský veliteľ, tých chlapov odstrelil. Odstrelil ich. Ako zracov, ako hambu ruskej armády. Pre všetko, pre celou, všetci sa tam pozerali na to. Toto sa robí nesmie. Robilo sa to. Za vojny sa to robí. Takéto hrôzy. Aby aká, aká taká morálka byť musí, aj v tom vojsku, aj keď je vojna. Musí tu robiť každý, čo sa mu za, zachce. Mal by nám niekto povedať, že tu nejaká mafia sa zmocnila peňazí tohto sveta. Majú tlačiare, tlačia si to. Alebo ťukajú do počítačov, vyrábajú, sponzorujú, korumpujú. Veľmi sa čudujem, že v Vatikáne naši otcovia, pápeži, biskupy, výnimočne, že to napomenú, niekto sa ozve, ale oni, čím viac tá mafia vyčíňa, tým majú oni väčšie infantilizmy a oni sú na strane mainstreamu. A to je desivé. Ako je možné niekto, kto ohlasuje Ježiša Krista, evanílium, nejakú tú morálku, ako môže spájať jedno toto svete s takýmto znesvetením? No, to sa tu deje. A mali sme si to uvedomiť, nedávno bolo výročie 20. júla, ako Američania vraj boli na mesiaci pred 56 rokmi. Svetý pápež Pavol VI v Castel Gandolfe to sledoval s divákmi 600 miliónov divákov prilepených na televíznych obrazovkách. To bola vraj vtedy petina planéty, bolo 3 miliardy ľudí. 50, 69. 3 miliardy ľudí, dnes zase 8 miliard. Nejdeme nejako prudko na to. Je nás veľa, len nech nám to povedia priamo, že nás budú teda zmen, umenšovať, ale nie klamať tu ľudí, že tu je nejaké COVID a dáte im nejakú nanotechnológiu, ktorá zneplodňuje ze spike proteíny. To je chrapunstvo. To je chrapunstvo, to je satanizmus. A církev, ktorá toto neprekúkla a biskupy, ktorí nevedia, o čo tu ide, sú tak mainstreamom opití. Oni majú trojských koňov vo svojich mozgoch a majú zatmenie srdca. Ako toto môžete žehnať? Ako toto môžete ľuďom odporúčiť? Ako toto môže otec nepovedať vlastnej cére, vlastnému synovi? Takto ich manipulovať, osprsteno, hriešne. To sa nerobí. To sú čertoviny. A na strane čerta by to môžu byť len šmédi duchovní. Alebo nejakí nemravní privatizéry titula. ktorí sú tam času a koledujú si obrovskú hambu. Vraj teda sme pristali na mesiaci, vážení, USA. Keď som bol mladý, som to bral ako súčasť života, tak to bolo a nemal som s tým žiadny problém. A ako dozrievam, tak tým menej tejto historke verím. A videl som aj režiséra Stanleyho Kubricka. Po pár rokov po jeho smrti sa zverejnilo, že on ako režisér bol najatý vládou Spojených štátov, aby to natočil niekde na Zemi, nafingoval a celej planéte sa to prezentovalo ako divadlo, že sme boli na mesiaci. S veľkou pravdepodobnosťou, ja odhadujem tak 97%, Čím, menej, čím viac dní mi príbúda, tým menej tomu verím, bo je to možno 100%. Eh, myslím si, že to bol podvod. Posledné video, čo som videl, nejaký investigatívec na YouTube, sa zamyslel na tým, ale v tej dobe, však vtedy mala kamera takú veľkosť ako skriňa, to nebolo len taká sranda to tam, kde si do vesmíru dostať, odvysielať signál a žartovať, že sme na mesiaci. To vyzerá na jeden z najväčších. A pápež Pavol VI to žehná. Uveril tomu so 600 miliónmi sledovateľov na celej planéte. A veríme tomu 56 rokov. Nedávno bol pápež na dovolenke, ale 14. A zavolal nejakému astronautovi, ktorý tam bol a hrkútali si tam a, a, a zahrali divadielko, že to stále platí. Vatikán má observatórium Castel Gandolfe a má veľký ďaleko, hľade si v Arizone. Oni to nevedia. Oni túto lož, túto škodoradosnú lož vlády prikrývajú, aké by len tu. A oni ohlasujú Ježiš sem, Ježiš tam, hovorme si pravdu, dôstojnosť ľudskej osoby a čestnosť a transparentnosť a serióznosť. Pre Boha vy si ne... Možno preto každý deň, 35 rokov, čo registrujem, 90 Slovákov odchádza z rímokatolíckej cirkvi, nedôveruje takémuto vedeniu denne. A koľko? 3 milióny Čechov za 35 rokov odpadlo. Nechce mať s tým nič spoločné. Nedôveruje nám. Pretože krivíme národ. Infantilizujeme, zakrývame týchto lotrov a mafiánov, ktorí tento svet spravujú. RKC premieňate na trojského konia démonských síl. Z tých koľko tisíc kniazov? 5-6, čo sme Československu. Tuším, jediný vám to pripomína. A do svedomia vstupujem. Ešte mi ukážte druhého. Veľmi rád mu dám priestor. Dáme pauzu. In the town where I was born lived a man who sailed tu bolo už pred polstoročím, túto pesnička je známa. My už žijeme na žlt- v žltej ponorke a až nedávno som si vám uvedomil, počúvajúc Gustáva Murína, ktorý hovorí, že existuje tzv. žltá tlač. Žltú hviezdu mali Židia, keď ich prenasledovali nacisti a tam ich linčovali v tých svojich táboroch, vraj pracovných, koncentračných, tak žltá sa zda, stala symbolom židovstva a vraj svedovládajú židovské médiá. Žlté médiá ich tak nazýva krycov, krycím názvom. No a všetci tí, ktorí sledujete mainstreamové médiá, iba tie, Nemáte vôbec napísané v návode na použitie, dajte si pozor, toto je žlté, e, agent žltých médií. A vy žijete, ak budete sledovať len televízne vysielanie a tieto dokonalé obrazy, tak žijete vo veľmi skreslenom a nedokonalom svete a môže vás to prizabiť. Za chvíľu vám to začne odporúčať antikristové učenie a značku 666 a môžete spolahlivo sa do tej bedne pozerať, budete len do tej bedne pozerať, tak vás to tak zabední, vás to spolahlivo môže odpratať aj do pekelných hlbok na väčšie veky. Ak budete nekriticky sledovať žlté média a budete v žltej bubline, jednostranných mainstreamových informáciách. Tým som nechcel povedať, že všetko je tam zle a že v alternatíve, ku ktorej patrie táto relácia celý slobodný vysielač, že tam je všetko len dobré. Ako to robia nejakí politrukovia moderných čiast pretože tá pravda je aj tam, aj tam. Sú aj tam lži, aj tam sú nejaké lži a treba sa naučiť rozlišovať, mať rád pravdu. Ak nebudeme mať Ducha Svetého, tak nám beda. Budeme nejaké propagandistické, surové leží považovať, že to je fakt, a realita. A za, pol, za 50 rokov zistíme, ako zistil pán inžinier že vakcína je spása, vakcína záchrana, vakcína je nádej, dá sa ote, obodať a zrazu zdravého chlapa je postihnutý, ťažko postihnutý invalid. Takých to je v Československu. Tisíc, tri tisíc vážne postihnutých po vakcíne covidovej. A vraj 200 zabitých. Aby som nespomínal tu šialené čísla celosvetové. To je žltá tlač. Žlté televízne vysielanie, však žltá ponorka. Hurá! Aké hurá to nebude? Toto je len dočasné problémy, môže vám to spôsobiť aj duchovné, a veľmi vážne poškodenie vášho mentálneho sveta a duchovného, keď si vy nedáte pozor, keď nebudete mať nejakú ochránku z neba, ktorú my si čerpáme v Eucharistii, v Biblii, Svetej Pane Mári, v múdrych knihách, v dobrom spoločenstve. To vám odporúčam. Táto mafia, ktorá vyše 100 rokov sa zmocnila finančného systému, je to nejaká, Benedikt 16. ich nazýva anonimná moc. Sú to konkrétni ľudia, nie ich veľa, ktorí sa škodoradosne pochechtávajú, ako zotračujú miliardy ľudí, spôsobili prvú svetovú vojnu, spôsobili pád na burze, spôsobili druhú svetovú vojnu, spôsobili rozdelenie východ-západ, vykašľali sa na polovicu hľadujúcej planéty a robia aj tretiu svetovú vojnu a rehocú sa na to. A my nerozumieme mnohokrát tej geopolitike, len kde si cítime, že toto musia robiť strašne bezcitný, strašne chámtiví. A obro extrémne škodoradostní satanistickí jedinci, ktorý posadol antikristov duch a smerujeme k záveru dejín. Záveru čias. Nebude to vraj koniec sveta, koniec planéty. Bude to záver starých čias. A hovorí nám o tom kniha zjavení. Troška sa pristavíme, kto sú dvaja svetkovia. V 11. kapitole zjavenia Jána a poštola. Dlho, dlho, 2000 rokov sme sa touto knihou, 22 kapitol Apokalypsa zjavenia Jána, trápili tie najlepšie mozgy, tí najväčší svedci, najlepší filozofi a nemohli sme sa vykoktať, o čo tu ide. Sú to také podobenstva strašne náročné na pochopenie. Sen tam nejakú tú vetičku si aj vysvetlíme, pochopíme, aj uplatníme, ale inak sme bezmocní. Až prišla kniha pravdy, ktorá je tu od roku 2010 a tam je napísané odkaz z neba. Sám král tisícročnej ríše nám odkázal, bez pomoci z hora nikto z vás tú knihu Apokalypsa zjavenia poštola Jana správne nevysvetlí. A dostali sme tam v tých piatich knihách či šiestich, píše 1300 tých posolstiev, Každú reláciu vám tu niečo prečítam, niečo si všimneme, niečo, prezra- niečo sa tam prezradí, niečo veľmi dôležité sa nám objasní a preto je táto kniha veľmi cenná, pretože nám vysvetľuje apokalypsu a posledné dní závery tohto hriešného ľudstva. 11. kapitola. Bude vydané pohanom Boží chrám, budú šliapať po svetom mieste 42 mesiacov. Toto sa tu opakuje 3,5 roka. Zaujímavé to je číslo. Že ten záverečná hrôza vláda bude 3,5 roka. 42 mesiacov. A vtedy ale pošlem svojich dvoch svetkov a tí oblečení do vrecoviny budú prorokovať 1260 dní. Zase 3,5 roka. Viackrát sa to tu opakuje. Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred pánom zeme. A by im chcel niekto ublížiť, zúzim vyflahne oheň a strávi ich nepriateľov. Tak to musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo a tak ďalej. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma z priepasti vystúpi, bude viesť proti ním vojnu, zvýťazí nad nimi, zabije ich a je tu v poznámke katolického vydania, že dvaja svetkovia ukazujú na víťazstvo Evanília Ježišovho nad Antikristom. Mnohí, z nich vidia, mnohí v nich vidia Mojžiša a Eliáša. Toto sme mali na teológii, že to budú osoby Mojžiš a Eliáš. V knihe pravdy sa hovorí niečo hlbšie. Nebudú to osoby, ale budú to dve náboženstva z tých 20 tisíc náboženstiev, ktoré sú pravde najbližšie. A vraj tie dva svietniky, tie dve olivy v záverečných čias, ktoré budú zabité, potupené, najviac prenasledované budú kresťania a budú židia. To je obrovská bomba, prezradené obrovské tajmstvo, obrovské novum, ktoré myslím si, že je prorocky zjavené z neba. V tejto knihe, v tomto posolstve mne to prinieslo obrovskú duchovnú načenie, radosť, objasnenie a preto vám to dávam do ctenej pozornosti. Sa vám to zíde, prečítame si o tom aj viac podrobností, ale najprv dáme nějakou ukážku. Protože v každém z nás se občas probudí ego, které nechce slyšet pravdu které se bojí růst, které raději předstírá, že ví všechno, než aby pokorně řeklo potřebuju se učit. Jung věřil, že právě tato ochota poznat sám sebe je hranicí mezi hloupostí a moudrostí. A dnes si ukážeme sedm konkrétních znaků chování, které podle něj vedou k psychické slabosti, uzavřenosti a vnitřní prázdnotě. Zůstaň až do konce. Možná tě překvapí, kolik z těchto vzorců znáš z vlastního života. A možná právě to bude začátek změny. Nepřijímá žádnou kritiku. Hloupý muž nesnáší kritiku, ne proto, že by byla nepravdivá, ale protože narušuje jeho křehký obraz o sobě samém. Když mu někdo řekne, tohle jsi nezvládl dobře, okamžitě se brání, ohradí se, zaútočí, nebo se stáhne a hraje oběť. V každém případě nenechá si nic říct. Karl Jung psal, to, co v nevědomí odmítáme, nás později ovládne jako osud. A přesně to se tu děje. Pokud člověk nepracuje s kritikou, nevidí vlastní chyby. A pokud nevidí chyby, nemůže růst. Moudrý muž kritiku nezbošťuje, ale ani neodmítá. Bere ji jako zrcadlo. Ví, že ne každé slovo musí být pravda. Ale každé slovo může být šance k sebepoznání. Hloupý muž mezi tím dál trvá na tom, že on je přece v pořádku. A chyba je vždycky někde jinde. Chceš vědět, jak někdo zvládá kritiku? Podívej se, co dělá, když se mílí. Pokud zuří, útočí nebo mění téma, máš před sebou víc ego než osobnost. Obklopuje se jen lidmi, kteří mu přitakávají. Hloupý muž nechce slyšet pravdu, chce slyšet souhlas – a tak si kolem sebe vytvoří bublinu, ve které je vždycky ten chytrý, ten úspěšný, ten neomylný. Lidé, kteří s ním nesouhlasí, jsou označeni za negativní, nepřející nebo rovnou za nepřátelé. Karl Jung by řekl, že to je klasická obrana ega. Ego totiž nechce být spochybněno. Ono chce být obdivováno. A když se mu to daří, vytváří to falešný pocit jistoty. Jenže pozor – Takový člověk neroste. Jen stagnuje ve své domnělé výjimečnosti. Moudrý muž naopak vítá různé názory. Chce slyšet, co si druzí myslí, i když s tím nesouhlasí. Ví totiž, že konfrontace s odlišným pohledem je nástroj, ne hrozba. A že opravdová síla nevzniká z potlesku, ale z odvahy čelit nekomfortní pravdě. Zeptej se sám sebe, kdo jsou lidé kolem tebe, přitakávači nebo ti, co tě vyzývají k růstu. Staví svůj hodnotový žebříček na pozlátku. Hloupý muž hodnotí svět povrchně. Obdivuje úspěch bez příběhu, bohatství bez charakteru, krásu bez hloubky. Sleduje, kdo má víc lajků, lepší auto, větší dům a podle toho určuje, co je hodnota a kdo je úspěšný. Hopková psychológia Karla Gustava Junga, je tam viacej sérií, ak sme si niečo z toho aj počuli, niečo sa nám z toho môže aj veľmi zísť. Nieraz, keď sa neuznáme svoju chybu, keď ti hovorím, že porno je hriech, uráža to Boha, likviduje ti to duchovný svet a ty si pozeral porno, budeš ho pozerať a tak aj zdochneš, tak jednoducho máš v sebe pýchu, premeníš sa na diabla. Musím ti to ako človek vážne povedať bez toho, že by som na teba mal zjapať. Jednoducho robíš niečo proti Bohu, porušuješ Božie prikázanie. Polovica z ľudí, čo ma počúva, možno väčšina tejto relácie rozumie, čo im hovorím. Ja im to nehovorím zo zloby, zo škodoradosti, ale ich otcovský, bratský napomína. A oni to preto zachovávajú. A takí, čo si chcú robiť po svojom, tak si robiť budú, ak ma náhodou počúvajú, jednoducho ti bude raz ego. To ťa zablokuje, budeš ma tu počúvať 11 rokov, nepomôže ti nič, budeš zablokovaný. Pretože miluješ ťažký hriech, niečo, čo uráža Boha. Niečo podobné, to hovorím svojim predstaveným biskupom a kňazom, ktorí tu požehnali vakcíny, ktoré ubližujú. Ich svetá povinnosť je ospravedlniť sa. Keby boli charakterní muži a generáli kresťanských vojsk, tak by vyhodnotili situáciu, že my sme to nezvládli a my odchádzame z generálskych postov, ospravedlňujeme sa, sme ťažkí alkoholici, mentálni obete žltej tlače a mainstreamu, trojských koňov a nasledovali sme nejaké slepé kinderpudy, Nechceli sme sa učiť ničomu novému, sme strnuli, sme spiatočnícky a sme boli hlúpi. Prepáčte, to by boli múdri muži. A otcovia, charakterní, ale oni, keď oni toto počujú, niektorí túto reláciu, niektorí desaťkrát toto napomenutie počuli a oni sa tvária, na hrajú na mŕtvého chrobáka, hrajú sa, že počúvali svetého Otca, že e, chránili zdravie a poslúchali štátnu správu a pritom oni dobre vedia, na stránkach to majú KBS, že vakcíny proti tetanu zneplodňovali. Upozornili ich na to kolegovia biskupy z Kene, že sú to zločiny proti ľudskosti a oni napriek tomu sa tvária, že sa nič nedeje, že sú kingovia a niektorí z nich sa z toho aj vyspovedali, čo predpokladám, že, že im to je ľúto a pokračujú, no tak ale je to úbohosť. No ja keď chcem ženu svojho blížneho, sa mi spáčia jej prsia, ja otravím jej pána manžela a idem sa s ňou sobášiť a vy mňa požehnáte a osobášite takéhoto zločinca chrapúňa, ktorý sa bude škodoradosne pochechtávať, že niekoho, kto mu vadil, zabil a ja si idem užívať, toto je život. To je satanizmus v cirkevnom kabáte. Treba jasne pomenovať, toto normálny charakterný človek nerobí. A keď to urobil král Dávid. Ale sa z toho kajal, z toho zločinu a narodil sa mu syn Šalamún. On bol 40 rokov kráľom aj Šalamún. To tom potom, však aj chyby robíme, aj chrapunstva sa možno stanú, ale charakterný človek sa jednoducho spravedlní a vyvodí z toho nejaké dôsledky. A keď nejaký arcibiskup pil si v Amerike, tak sa ospravedlnil svojim veriacím a išiel na protialkoholické liečenie. Všetci to pochopili, ale je nepochopiteľné, že vás napomínam. Ja napomínam vás Trikle, napomínal vás Vigáno a vy hráte, že e, vy ste v poriadku, vy nie ste v poriadku a ide to s kresťanstvom dolu vodou a biskupský zbor je trojský kvoň kresťanstva, ktoré mení nevestu Kristovu na neviestku. Toto vám nikto nepovedal však. No tak, ja som sa obetoval. Však viete všetci, že som prekliatý, že som nikto, Nič dobre som neurobil, všetko sprosté robím a ja špinavú robotu a vy počúvate a hráte sa, aký ste svetučky a chodíte na takéto svaté príjmania. Ale s celým národom to ide dolu vodou aj s kresťanstvom. Ako sa budete Kristovi pozerať do očí? Čo ste to za generáli? Akého vojska docikaného? Si meníte tam pampersy a neviete sa zachovať ako normálni chlapci, chlapi, dospeli primerane svojmu veku. Takto sa správajú nejakí 13-roční chlapci, čo pustia do gatí. No to sa dá pochopiť. Hrať sa tu na nejakú dôstojnosť, na svetosť a evangelizáciu a poďme načančané. Tu, tu, tu, tu, tu. Neverí vám, väčšina národa vám neverí. A to pre vašu nekajúcnosť a vaše pokrytectvo. A tieto trojské kone sú stokrát nebezpečnejšie ako všetky špióny v našich mobiloch, počítačoch a televíznych obrazovkách. Stokrát horší. Infiltrovali ste kresťanstvo, diabolské sily cez vás, cez takýchto pán Podobne infiltrovali židov z moci páni tohto sveta, ukradli pozemky v Izraeli, tam vyštvali palestínčanov, ničia ich, likvidujú ich. 28 štátov sa ozvalo, toto, čo robí izraelská vláda, to je proti Bohu, to je proti ľudskosti, je to genocída. Prestante s tým, aj pápež Lev sa pridal. Oni si robia, čo sa im zachce. Máte tu šelmu, to ravičina v Izraeli. A hrá sa, že to Židia. Sú to satanisti. E, si, si, sionisti, áno, sionisti, aby ma nezatkol gestapo. Radšej poviem sionisti politicky. Či to na politické ešte boli umiernené. Toto sú fanatickí náboženskí, ktorí klamú celý svet. Že toto robia v mene Jahveho. V mene židovskej viery prepadnúť sa idú milióny poctivých židov. Amerike. Tam je celá štvrť bohatých židov, rabino. Ani jeden nemá izraelskú lajku. Občas sa uzvú a demonstrujú, toto nie je izraelská vláda, toto je rúhanie sa Jahvemu, toto je proti Biblii, toto není Božia vôľa. To sú praví Židia. Sú prenasledovaní. V normálnych médiách sa o nich nedozviete, len alternatíve. Len tak, sem tam troška, troška. A podobne sa deje niečo v cirkvách, infiltrovali cirkvy, takíto pampersáci, ktorí sa tu hrajú na svatých, na biskupov, na generálov a pritom sú to zradcovia, ktorí nemajú svoju česť a nevážia si Krista. Ani kresťanské hodnoty je im to jedno. Ide s kresťanstvom a ich národmi dolu vodou. Toto nie je dobré dospelá viera. Toto nie je rozlišovanie. Takto sa hlúpo nechá nachytať na diablové lsti. Takto zbašti trojské vírusy. V takomto stave chrápať a škodoradosne sa pochechtávať Áno, áno, my nebudeme s vládou, nebudeme v konfrontácii 35 rokov, my len tak budeme tak kamarádsky, áno, budeme ticho, budeme sa modliť a do nekonečna omšičkovať budeme a budeme ticho, však vláda skončí. A keď budeme ticho, prišli sme držať, budeme jednotu, No tak vláda nám pridá nejaké milióniky každý rok a my budeme robiť charitu a budeme, si, a budeme sa tešiť. Eh, no, toto to, to, škodoradosne sa tešiť. Ale to je na čertov sa tu premieňame. Čím väčšia škoda radosť, či? Viete, ja sa len pýtam. Všetko neviem. Áno, dáme nejakú pauzu hudobnú. pekne ďakujem tento týždeň Martinovi, Igorovi, Mári a Jurajovi za podporu. Lenisie na slobodnom vysielači číslo účtu a viac info je na stránke umenežiť.eu a na poradni na facebookovom profile pod môj menom a priezviskom. Pekne ďakujem za podporu. Myslím na vás ktorí podporujete alternatívne médiá, ktoré zdá sa, že sú také normálne, to je, ale to je taký malý zázrak, že my fungujeme. A vy mnohí, čo to sponzorujete, aj slobodné vysielači, iné, či túto reláciu a mňa osobne, pomáhate nám udržovať to, čo robíme, aby sme to robili slobodne a aby vám to prospelo v mojom prípade duchovne, aby sme úplne nezblbli, nezdegenerovali a aby sme došli k nejakému dospelejšiemu prejavu nášho kresťanstva, ktoré má niekedy aj ohnivý jazyk, pomenúva reálny stav, diagnostikuje a my to nepomúkame, nejakú diplomatickú taktiku zatajovania, infantilizovania alebo tvárenia sa, je to tak trpné niečo. V divadle je to dobré, no, keď sa to už aj do kostolov dostáva do geopolitiky a tvária sa tam ako spasitelia a sú to nejaké bábky nejakých mafiánov v čele Európskej únie. To je, to je tá hrôza apokalyptickej doby. Záver Počúvajte dobre, čo sa píše v prorockom odhalení. Vy ste zvyšok mojej cirkvy. Vy ste cirkev, o ktorej sa hovorí v knihe Zjavenia. Vy ste plodom ženy, ktorá porodila mužského potomka a ktorá bola vyhnaná na púšť, kde budete izolovaní a predsa zjednotení ako jeden muž, aby ste hlásali moje sveté slovo a zvestovali pravé evanília. Žena porodí moju pravú církev, Pana Mária, Svetá Matka Církev. Moje verné stádo, ktoré sa nedá oklamať falošným prorokom. Vy, moja cirke, budete vyhnaní do púšte na 1260 dní, kde sa uchýlite. Zase 3,5 roka. To bude v závere deň. Blížime sa k zaujímavému výroču, neviem, či ste si to uvedomili. Je 2025, ale k tomu si pridajte Herodes zomrel 4 roky pred našim letopočtom, čiže pán Ježiš, ktorý zažil Herodesovo strašenie, musel tu byť 4 a 6, 7 rokov pred našim letopočtom, čiže už je tu pravdepodobne 2029-2030, skutočný rok od Kristovho narodenia a blížime sa k výroču 2000 výroču založenia Svetej Cirkvi ktorá vznikla, keď bojak prebodol srdce pána Ježiša, vyšla krva voda, vyšli Božie milosti a zrodilo sa z najväčšej prhly, najväčšia výhra, výhra nad satanom, vzniklo kresťanstvo, ktoré porazí pohanstvo a blížime sa k 2000 výročiu. Toto vám mainstreamovi, opitý mainstreamom protopláčov nikdy, oni tu slávia nejaký rok 2000, jubileum 2025, to nie sú reálne dátumy, to sú mainstreamové bajky, tieto vaše jubilea. V samotnej Biblii to máte, že Evarigus Exigus v 6. storočí sa pomýlil. Ježiš sa musel narodiť 4 až 7 rokov pred našim letopoštom, Máte to v katolíckej Biblii. Som tu jediný, tuším, média, čo vám to pripomína ste to brali vážne. Blížime sa k 2000. výročiu a 3,5 roka bude záver, o ktorých sa píše podrobne v apokalypse. Preto sme to nevedeli 2000 rokov vysvetliť, ale je to za rohom. Ale darom Ducha Svetého sa budete sídiť plodmi mojej lásky. Budú to verní členovia mojich kresťanských cerkví, vrátane mojich zasvetených služobníkov a tých mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú falošného proroka alebo falošnú ideológiu mainstreamu, čiastočne alternatívno, lebo aj tam sú vyťuzi, trolovia, ktorí budú musieť udržať moju církev pohromade. Budete ma musieť uctievať potajomky, pretože Svetá mša sa pod vládou falošného proroka zmení na nepoznanie. Čiže čaká nás v cirkvi nejaký falošný prorok, ktorý to zjednotí so všetkými náboženstvami a devalvuje sviatosti, začne svetovom omšou. Budete vedieť, že koniec čas. A 3,5 roka môžete si odrátať. Ako zasadne na trón. Antikrista alebo falošný prorok. Možno to bude jedno s druhým. Vy ste moji praví nasledovníci a všetky milosti neba sú vylievané na vaše vzácne duše. To je pekné, že práve proroctva pozbudzujú, dávajú nádej, aj keď diagnostikujú strašný stav, ale vždy to ústi k nejakej nádeji. To je Duch Svetý. Ako vás, deti, milujem a ako zmierňujete moje utrpenie. Ale koľko bolestí v mojom srdci kvôli tým mojim nasledovníkom, ktorí ma odmietajú počúvať. Oni počúvajú, ale nechcú nič zmeniť. To je, to je modla. Hlavne, aby moje ego dožilo pohode či národ, církev skapu, to mňa nezaujíma. To sú tí nešťastníci. Vy, moja zvyšková církev, budete musieť hlásať moje proroctvá, moje slovo tým, ktorí nie sú kresťania alebo nepoznajú desatoro Božích prikázaní. Vašim poslaním bude zaistiť, aby sa sveta Biblia čítala a bola správne pochopená i vykladaná. Bude na vás, aby ste informovali svet o plnom význane pečatí obsiahnutých knihe zjavenia, ktoré odhalujem mári od Božieho milosrdenstva. Dvaja svetkovia v knihe zjavenia, tu v 11. kapitole, čo sme si prečítali, overte si to, máte to v Biblii. Vy, moji nasledovníci, ste jeden z dvoch svetkov, na ktorých odkazuje kniha zjavenia a ktorí budú ochraňovaní z nebies. Moje slovo dávané vám, moje zvyškovej cirkvi, môže byť ako mŕtvola odhodené stranou, no moje slovo nikdy nezanikne. Židia budú druhým z tých dvoch svetkov. Tieto dve lampy sú moje kresťanskej cirkvi, tradičná pravá cirkev a tí moji nasledovníci, ktorí budú zavrhnutí falošným prorokom. Všimli ste si, že už za Františka tí tradičnejší konzervatívnejší začali eh, byť obmedzovaní a tak akože obmedzovaní, ale reálne prenasledovaní. Už to začalo. Dva olivovníky sú starý Jeruzalém, Izrael a nový Izrael. Čiže kresťanská církev. Všetci kristíni a kristovci, aj kresťania, aj ľudia dobrej vôle. To je nový Izrael. Oni Židia konečne spoznajú, že ja som Mesiáš a aj ich kázanie pravdy bude tiež zamietnuté a zavrhnuté falošným prorokom, antikristom, ako by zhnili, ako mŕtvola. Aj to je predpovedané. Apokalypsa je v týchto proroctvách potvrdená. Opäť platí, táto vyvolená rasa nezanikne. Obaja sa budú cítiť porazení, ale nebude to tak, pretože spolu so všetkými ostatnými náboženstvami vytvoríte jedinú pravú cirkev, Nový Jeruzalem, ktorý povstane z popola. Tu sa krásne pripomína na viacerých miestach, že práve kresťanstvo bude nasledovať Ježiša. Ten bol v závere svojej misie strašne potupený, pošliapaný, zabitý a potom stal z mŕtvych na tretí deň. Aj kresťanstvo, keď bude tretie tisícročie, už sa blížime, tretie tisícročie vykúpenia, neviem, či to je tohto roku, či budúceho, začnú záverečné veci. Prežijete strašnú monarchiu zla, ktorá vznikne pod dvojitým vedením falošného proroka Antikrista, ktorí budú obaja uvrhnutí do ohnivého jazera, ktorým je peklo. Toto prenasledovanie nebude dlho trvať a dostanete veľkú silu a ochranu. Dostanete pomoc a spomezi vás vzídu mnohí vodcovia, ktorí vás povedú týmto obdobím. Mnohí z vás sa stanú svetými v mojom raji a potom, ako mi pomôžete znovu obnoviť moju zvyškovú cirkev na zemi, budete so mnou vládnuť v novom nebi, v novej zemi, ktoré sa objavia pri mojom druhom príchode. Toto, presne toto je skalo pevná nádej všetkých pravých kresťanov, keď ich zabijete. Ich posledné slova budú patriť Kristovi a Božiemu kráľovstvu. Nie ako títo zdochliačikovia, čo zradia Krista a idú si pampersy vymeniť. A toto odporúčajú a robia to desiatky krát. Až do dôchodku, a kým úplne nezblbnú. Malé deti, pomocnej školy. Tým, ktorí nie sú so mnou, bude poskytnutý veľmi krátky čas, aby sa rozhodli. Buď budete za falošného proroka proti mne, alebo budete za mňa. Vyberte si to prvé, vaša duša, vaše duše budú napadnuté a podvodníkom, ktoré vám budú, bude chcieť ukradnúť vašu svetú vieru i nádej. Znie to síce tvrdo, ale je to pravda. Dôkaz mojej prítomnosti dostanú všetky Božie deti počas varovania, ktoré sa blíži a o ktorom vám mainstream nepovie absolútne nič. Ten chrápe a stupidne sa zabáva. A to, že je to občas bezbožné, však to patrí k tomu. Nezabudnite zatlieskať v úvodzovkách. Modlite sa, aby ste všetci, modlite sa, aby ste vtedy prijali pravdu, že som to ja, váš milovaný Ježiš, kto vás volá z neba, aby som vám otvoril oči, aby ste mohli vidieť, aby ste, sa, aby ste načúvali tak, aby ste počuli skôr, než bude príliš neskoro. Váš milovaný Ježiš. Dáme niečo z eh, reality slovenskej od Maroša Kufu. V Juhoafrickej republike pracháči, čo majú peniaze, predávajú diamanty. Oni si kúpili naše listky. A teraz si predstavte 20-30 ľudí na letisku. Krik, plač, vresk, stresk. Nemohli sme sa dostať do letadla. Dali železné zabrany. Teraz vresk, tresk, krik. To tí ľudia chceli prejsť. Nikto. Nič. Nikto nič. Vzadu tak opretý o stĺp a hovorím, Pane Bože, asi zostanem v Afrike. Vždy som chcel zostať v Afrike, nemal som ospravedlnenku. Zdá sa, že ju mám. Alebo potom na ťave alebo na krokodilovi. Poďme do Európy. Dobrodružná cesta, možno mesiac, dva. Už som sa v duchu smial, tak to je paráda, Amerika. Nechal som to, zveril som to do rúk Boží, nič som sa nestaral. Opretý o stenu, a rozmýšľal som, čo ďalej bude. A ten môj kamarát prebehol ku takej žene, to bola žena letuška, černoška, pekná mladá žena, mala takú tú čiapku, leteckú uniformu a ona tam ďavkala po, po eh, tom svahilsky, ja som nerozumel. Wow, wow, wow, wow, tam nadávali po francúzsky, a čo rozumiem, dačo po anglicky, po nemecky, po svahilsky, každý po svojom nadával. Ja som stal, a tá žena, ten môj kamarát sa pretlačil ku nej, hovorili jej dačo, ona zdvihla oči a začala ma hľadať. A jak ma našla celkom zadu, ona na celé, celé ceste prekričala ten hru, v, tie vresky, tresky. Mister, na mňa, ja vzadu. Hovorím, ja? Yes. Follow, follow me. Nasleduj ma. Ja? Yes. Teraz tí ľudia sa o mňa, na mňa otočili a teraz nevedeli, že čo. A on, mister, a ja, ten jeden, bol tam ešte Slovak, prečo on? On vedel, že ja som farar. On nemá ženu, deti. Ja mám ženu a deti. Prečo on? A ja hovorím, hej, prečo ja? Nech zostane on. Change, urobíme výmenu. Nech ide on a ja zostanem. No. Mister ukázala tak, Prišli to tí policajti, železné zabrany, takto urobili takú uličku, som myslel, že tí ľudia ma roztrhajú. A ja som si ja král, vykračoval, prešiel som tam, sadol do letadla, odletel. Neviem, či tam tie ešte doteraz na ťavách idú, cestujú, alebo <laughs> neviem. Oni zostali a ja som šiel. A pre chlapov. Tá žena mala takú silu, na koho ona ukázala prstom, ten išiel hore. Kto je tá žena? Pana Maria. Chlapi, Pana Maria. Oplatí sa mať takú kamarátku. Chlapi, pruserári, my sme tak viac pruserári. Oplatí sa mať takú kamarátku. Na koho ona ukáže prstom mimo pravidel, Ježiš ju bere. Bere ťa, zobere ťa hore. Ženy matky, tak jak ten môj kamarát, pošepnite Pani Marii za svojho muža, za svojho otca, za svojho syna. Pošepni to, Maria, prosím, zachráň mi ho, Maria. A Maria na neho pozrie, ukáže prstom, follow me, poď, nasleduj ma. Toto, takúto silu má Pana Maria. Tak Mároš ďaká za pozbudenie, doplnil nám, ktoré kresťanstvo je najsprávnejšie, No také, ktoré vás nebude učiť z babelosti, pokrytectvu, však nejakému mocliku a nejakej pozemskej moci, ale troška aj z mužilosti odvahe, čestnosti a bude si ctiť okrem pána Ježiša a pravdy a jeho svetú matku. Pánu Máriu, to je pravá svetá viera. Patrí sa mi tak v tichu, som zacítil, že som ublížil Romanovi, pani Janke a mnohým poslucháčom, ktorí, poslucháčkam, ktoré chodia do Medžugoria a robia ten medžugorský program. Veľmi sa ospravedlňujem, ja to takto zvyknem robiť, keď urobím hriech alebo chybu. Prepačte, ak som znevážil posolstva z Medžugoria. Tá bytosť, ktorá sa tam zjavuje, mal by som tak povedať. Niekedy som chorobne úprimný, a, a tak treba to občas korigovať. V médiách treba to odprezentovať tak troška aj slušne, kultúrne že ja tomu nerozumiem, ja som taký slabší, ja na tie posty, stredu a piatok o chlebe a vode nemám, ja sa štyri rúžence nemodlím, prepačte, ja Medžugorský program a až tak nefandím mu, fandím pane Márii aj inému programu, a, no a obdivujem vás, že teda vy to robíte toľké ročia. A sú tam aj krásne povzbudivé vety, ktoré učia ľudí sa tam veľmi dobre vyspovedať, robiť pokánie, robiť mariansky veľmi náročný program, niečo náročné, tak náročné ako výstup na kryváň. Sa mi to zdá, ja na to nemám tak, a prepašte, že som to nedocenila. Nejak som sa nevhodne vyjadril. No prečítame si niečo ešte z posolstiev najvážnejších, ktoré sme dostali, najpodrobnejších vysvetľujúcich apokalypsu, najaktuálnejších a najviac týmito pampersákmi RKC prenasledovaní. Židia, ktorí odmietli Božiu zmluvu, ustanovenú Mojžišom, budú trpieť tak, ako trpeli celé stáročia. Bude im odobratá moc nad krajinových predkov a jediným riešením bude podpísanie zmluvy, v ktorej sa stanú otrokmi Antikrista. Inom posolstvo je, že nazúria sa všetky okolité národy a vrhnú sa na Izrael a budú to tam chceť. Či zničiť, či odstaviť. No a to bude súčasť záverov čas. Už sme toho súčasťou. Však čo sa robí? František povedal, toto nie je spravodlivá obrana. To je genocída. Aj Lev robí, čo sa dá, mal by ich prísne pokarhať. Janci Kristi, čo to tam robíte s tými palestínčanmi, že sa vy Boha nebojíte. Božie tresty sú nad vami a vás blízko. Toto by bol nediplomatický jazyk. A toto ťoťoli, moťoli diplomatické nespasí nikoho. Úplne dezorientuje celú planetu. Moja vyvolená rasa bude trpieť rovnako ako ja, bude im preukázané len málo zľutovania, Zaobchádzanie so Židmi bude horšie ako to, ktoré im bolo preukázané počas genocídy, ktorá sa odohrala počas druhej svetovej vojny. Práve v Izraeli sa jasne prejaví súženie, ako bolo predpovedané. Práve kvôli Izraelu sa budú stupňovať vojny, keď bude ťažké určiť, kto je skutočným nepriateľom. Tak to je veľmi presne zdiagnostikované. My nevieme, či Hamas, či Izrael, či kto Irán, či kto to tam je za tento chaos zodpovedný. Veľmi ťažké určiť, to bude skutočným nepriateľom. Nádher. Čo skoro potom bude podpísaná mierová zmluva a na svetovú scénu vstúpi muž mieru. No a toto je bomba ďalšia a preto som na to je tak nahnevaný, pretože odtiaľ som čakal, ak je to teda maminka Božia, odtiaľ som čakal usmernenia napríklad toto, čo vám tu presčítam, ale sa to dočítam z Jirska od nejakej podnikateľky fešnej. Šelma s desiatimi rohmi, teda Európska únia, zničí všetky stopy po Bohu. Už začali. Teraz je čas pripraviť sa na ich ukrutnosť, ktorá bude nevýdaná, keď dôjde k odstráneniu kresťanstva. Akí budú pyšní, keď ten malý, skrytý medzi nimi povstane a bude sa chvastať svojou mocou. Budú tlieskať ustanovenému vodcovi novej cirkvi a jeho moc sa rozšíri po celom svete. Vyvinie sa to rýchlo a tým mojim zasveteným služobníkom, ktorí nepríjmajú pravdu tohoto proroctva, odkazujem, že musíte to aj vyvedieť. Ak sa prispôsobíte novým zákonom Ríma, mesta, ktorého sa zmocní klamár a služobník Antikrista, stanete sa väzňom tohoto nového režimu. Keď uvidíte, že sviato Svetej Eucharistie je pozmenená a zmenená tak, že ho nebudete ani spoznávať, Vedzte, že to bude vaša šanca obrátiť sa tomuto zlomyselnému režimu chrbto. Moja církev je neomilná a zostane neomilná. Ak sa však iní mojej cirkvi zbúria proti môjmu učeniu, zmenia svete sviatosti, budú z mojej církvy vylúčení. Sú veľmi vážne slova apokalypticky z nej chce slova. Nový režim, ktorý nie je od Boha, bude omylný, pretože nebude predstavovať už pravdu. Kresťania môžu dodržiavať len moje učenie. Ak nasledujete náboženstvo vytvorené človekom, už sa nemôžete nazývať kresťanmi. Každý, kto hovorí, že moja církev je neumilná, má pravdu či nemá pravdu? Tu v posolstve sa píše, má pravdu. Každý, kto tvrdí, že patrí k novej cirkvi, kde bolo moje učenie pozmenené a kde boli zrušené moje sviatosti, bude žiť v klamstve. Boli zrušené sviatosti za pápeža Františka, za pápeža Leva, neboli. Čiže to bude. Teda sú to predikcie, že to bude, tak by som mal presne povedať. Pre mojich zasvetených služobníkov to bude veľmi ťažké obdobie, pretože musia dodrž- budú musieť dodržiavať zákony stanovené mojou cirkvou. Teraz vám hovorím, že to stále máte robiť. Či musíte tu. Ale len čo budú moje sviatosti znesvetené, vaša povinnosť sveta je nasledovať len moju pravú církev. Odvtedy si len tí služobníci, ktorí nasledujú pravdu, môžu nárokovať, že vedú môj ľud podľa pokynov, ktoré som stanovil počas môjho pôsobenia na zemi. Pani Hanka z okoličného napísala, toto sú veľmi znepokojivé predikcie. No veru, veru. Znepokojivé na tretiu. Zostup pohanstva sa prevalí cez zem a v jeho dôsledku sa vytvorí falošný pocit mieru. Potom budete svetkami zostupu zbožňovania celebrít, a fanatickej oddanosti v piritizmu New Age a uctievaniu satana, maskovanému ako moderná psychoterapeutická metóda. Práve tu bude uctievanie seba samého tou najdôležitejšou črtou, o ktorú sa vraj máte teda najviac usilovať. Myslíte, že sú to rozprávky, toto, čo vám čítam, že nás to nečaká? Že spravodlivý človek môže si toto vypočuť, prečítať a môže tú knihu úplne bežne odložiť a sa zabávať? Myslíte, že to je spravodlivý postoj? Alebo to ignorovať, alebo nenávidie tú vizionárku za takéto slova? Veľmi vážne. Interrupcie vraždy budú také bežné, že mnohí sa stanú imúnnymi voči akémukoľvek pocitu súcitu s tými, ktorí sú takto zraňovaní. Dodávam, že aj tí po vakcíne, ktorí sú postihnutí, ak niekto s nimi nemá súcit, to nie je človek. Tomu už diabolské síly došahali jeho vnútorný svet aj svedomie. Už je načatý. Snáď není. Snáď nie je úplne smagorený. Si uvedomuje, čo sa tu deje. V tomto období bude moja armáda neohrozene pokračovať vo svojom poslaní zachraňovať duše. Nič ich nezastaví a za každú hodinu ich modlitieb zmierním veľkú časť tohto utrpenia vo svete. A v tomto je Medžugorie a milióny ľudí, čo tam chodia, jedno epicentrum a výroby Božej sily, Božej ochrany pre celú Európu, pre celú planetu. Spovedelnica sveta a preto sa ospravedlňa, preto si takéto putnické miesta, takýchto jedincov, čo zobrali vážne, či tento program, či nejaký iný, že oni, to je možno ten katechón, ktorý ochraňuje planétu pred božími trestami. Predpovedanými v Apokalypse 22 kapitolách je 22 predikcií strašných božích trestov, ktoré zažívame iba čiastočné. Keď bude katechon zobratý, možno títo kristovci, Kristýny budú zatí v jednej sekunde preč a potom temné sily udrú. A potom sa tu nečudujte. Ratujte svoje duše a rodiny krajiny a svet nezachránite. Židom hovorím toto. Trpíte, pretože ste nepočúvali Božie slovo prostredníctvom prorokov. Vy však čo skoro konečne príjmete pravého Mesiáša. Potom sa aj vy pripojíte k mojej armáde, ktorá bude kráčať k víťazstvu proti Antikristovi. To je krásna správa celej Biblie a aj celých dejín. Mali sme tu predchodcov Antikrista, rôznych moci pánov, ktorí vyvraždili milióny ľudí a nehávali sa ako polobohovia oslavovať. cirkev sveta ich všetkých do jedného cirkevne pochovala alebo zamávala im pri civilných obradoch. Všetkým do jedného. A toho posledného, ktorý tu príde, toho rozdrví sveta panna a Boží príchod. To je nádherné posolstvo iba Biblii. Budete trpieť rovnako ako ja, pretože to bolo predpovedané. Dávidov dom bude mať svoj deň víťazstva v deň, keď vzkriesím Nový Jeruzalem z popola, keď vznikne moje nové kráľovstvo. Kráľ pohanského sveta a jeho lokaji sa premenia na popol. a tým značkovejší a tým bezvýznamnejší, čím sa teraz hrajú, ký sú strašne dôležití, strašne bohatí. Škodoradosne ako diabli vychechtaní, tým bude z nich popol kvalitnejší. Popol. Presný výraz. Môj prísľub, že vás budem viesť do kráľovstva a privediem vás do kráľovstva môjho oca je blízko. Sľubujem vám moju lásku a vernosť ako váš prisľúbený Mesiáš, ktorý vám bol prisľúbený tak dávno. Toto je vaše dedičstvo. Ak ma odmietnete, neodmietnete iba mňa, svojho Ježiša, keď som bol ukrižovaný. Odmietli ste Boha, Boha, ktorý ho poslal. Preto pán Ježiš veľakrát aj v Evaníliach v týchto posolstvách napomína, najväčší z hriechov ľudstva je hovoriť niečo pán Božkovi a bagatelizovať obetu Ježiša Krista. Nehovoriť o ňom ako o Mesiášovi. Ignorovať jeho sveté učenie a nejaké také polo desatora odporúčať ostatným a, a hovoriť niečo duchovne to je urážka Boha. A musím jednoznačne povedať, to, tohto top hriechu, nepáchajte ho. Sa nesmie robiť. Ja som Boh, ja som cesta do nového raja. Príjmite moju ruku, lebo vás milujem, odpúšťam vám, vy ste môj ľud a ja si prídem pre vás. Kazuje nám kráľ kráľov. Dáme pesničku. čo je nebezpečné, keď sa začne človek prejedať a potom je už ako gula 200 kg, To sme si už povedali. Oveľa horšie je, keď sa niekto začne prejedať, kúka do lakti budky a pozerať sa tam 2-3 hodiny každý deň a obdivovať tú dokonalosť obrazov a absolútne si neumedomovať, že ti to tuneluje tvoj duchovný, morálny kultúrny rozhľad a devastujete. To je stokrát horšie ako 200 kg nadváha. To vám hovorím s plnou vážnosťou. Dajte pozor na čertoviny, prítomné vo váxoch. Dávajú tam hliní, ktorý znehybňuje spermie, oxid grafénu, ktorý pripája vaše tela na internet, to vie, aká habaďura je v tom. Veľmi sa čudujem, že církev aj veci a všetci tolerujete absolútnu zneváženosť očkovacieho programu. Nikdy si normálny človek nedá vakcínu po tomto, po tejto lživej arcipropagande biliónmi sa sponzorované týmito čertami, si ich ste znevážili vedu, znevážili štáty, církev, ľudí. Absolutná nedôvera k takýmto zločincom a ich čertovina. Vraj vedecký. Okrem toho v tej lakti budke dokonalej televízne obrazy kopu somarí prítomných oficiálnych správach kadejaké chobotiny v tamojšej zábave, prasačiny v holých telách, rozhodnutiach súdov, prokuratúry, ktoré sú nespravil, no aby som to presne ne... Ujoviny vyslovené by som nezahrešil. Učebniciach a skriptách, koniny pre mládež a študentov. To sa nedá zvládnuť zbytočné informácie podstatné veci nepoviete. Preťažujete ich koninami. V bežných rozhovoroch riešime kraviny. Čak si pozrie nejakú odbornú komisiu vraj zdravotnú, pandemickú, také žubrienkoviny, re ropuchy, z Vatikánčik, z Vatikánčik, také infantiloviny, čičíkanie sa už aj s moslimami žehnať pupušoviny. Príde tam Biden a potratofiloviny my žehnáme. Vraj dobrý katolík. Kaďaké anulačné rozvodoviny, samé viny. Plno mainstreamový, trojské kone modernej doby. A my, ktorí o tom snažíme sa čestne vysielať ako žurnalisti, ktorí nepotratili podvahu ani zdravie, buď seba záchovia, svedomie, tak nás nazývate. Však to sú také konšpirátoviny. Áno, no, konšpirátoroviny. Chobati z prsty. Nekajúci. Tak, no a prepášte, už som sa roz, rozhrešil, to sa mi... Po vláde človek pozoruje nejaké vedenie EU, VHO, ako Ameri- tam je Harašimu, tam je Moceho, tam je Kakanato, minister zdravotníctva, či čo to je, Gebre Jezus, je to bulo, tam aj boli to, šidi lidi, šidi takí. Japonská vláda, však to sú klauni. Boha, kde to žiť? No to, to, to, to je tak reálny stav, troška sme to tak zhumorizovali, ale nevyzerá to dobre s týmto svetom však. Ten záver sa približuje a je to desivé. A najmä tá, in, tá infantilizácia cirkevných služobníkov. Svetý otec rozhodol, že vakcíny sú teda úžasné. Všetci ich musíte dostať. Svetý otec a ten má vôbec nejakú semester z nejakej medicíny. Však, nie, nie, nemá. Aha, tak treba ho na slovo vzpúrať. V medicínskej oblasti ultramontanizmus jak šľak. Infantilizmus. Ťuťmákizmus. A ideme z kostola, z právoplatných sviatostí a Ježiš sem, Ježiš tam. A orgie milosrdenstva však tam, a tam, a str, tam voči takému biskupovi Stricklandovi ste boli aj milosrdní? Pápež odporúča, že teda sa máme stretnúť, počúvať, zvážiť, úctivo sa správať a takéto pekné veci, ale nevideli sme dobrý príklad. Jednoducho biskup Strickland začal rozprávať ako jeden z normálnych biskupov a bolo dole. Osobne František. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. 3,5 roka vychádza presne na koniec augusta 2025, kedy začala vojna na Ukrajine. Aj Trump dal 50 dní ultimátum Rusku, čo vychádza na koniec augusta a je tiež veľa predpovedí, že august, september sa niečo veľké udeje Evangelium možno bude pravdivé a my ho práve prežívame. S praním pekného dňa pozdravujem Marek, Nové mesto nad Váhom. Ďaká za tip. Ak chcete, zavolajte. Ešte máme pár minút. Kde som to čítal, že také nejaké veľké udalosti týchto chazari kopírujú Židov, hrajú sa na nich, oni nie sú skutoční Židia, nezachovávajú Tóru, ale Talmud, bosorácky, ktorý farizej, na, ktorým farizej napáchli v Babylone a preniesli ho do Svetej Zeme a pána Ježiša potom rozdravili, to boli talmudisti vtedy, tak ten sa riadi podľa nejakých krvavých mesiacov v nejakom, kedy 7. septembra má byť krvavý mesiac tohto roku. No uvidíme, čo sa zase. Čo títo naši lapají paratia. Tak idem na biskupa Stricklanda, ešte pár minút máme, tak niečo z jeho tvorby, z jeho svedectva krásneho, tak by sa mal správať jeden z biskupov. Ja veľmi sa čudujem, že je výnimka medzi nimi. Vyzval svojich bratov biskupov, aby sme sa všetci spojili hlasom sily a radosti v pánovi v týchto posledných dňoch adventu, povedal, nie tomuto najnovšiemu dokumentu Fiducia Supplicans. Skutočne jednoducho potrebujeme byť jednotným hlasom, ktorý povie nie. Na to budeme reagovať, nezačleníme to do života cerkvy, pretože jednoducho musíme povedať nie. A musí to byť jednotný hlas. Bola celá Afrika, bolo pár tisíc kniazov, ale zahrané je to nejako vraj lev bude že hnať po ďalej, No to je jeho ďalšia chyba. Tá hlavná je, že nevyhodnotil pontifikát Františka ako mimoriadne turbulentný, schizmatický, heterodoxný, agresívny. Nebolo to. A bolo treba zaujať chlapský postoj, pokračovať, alebo sa tváriť, že nič sa nestalo. Obrovská chyba. Pán biskup hovorí takto. Žijeme v dobe mlčiacich pastierov, ktorí nikdy nehovoria ani slovo. U mnohých má zrada evanília formu tichej apatie. Zdá sa, že neexistuje už nič, čo by milovali tak, aby ich to prinútilo k nejakej činnosti. Všimol si na svojich kolegov, že mlčia. Oni veľmi dobre vedia negatívne následky vakcíny nie sú takí hlúpi, ako sa seba robia. Veľmi dobre vedia heterodoxné, a nebezpečné veci a schizmu, ktorá je VRKC. Veľmi dobre vedia, akí satanisti riadia geopolitiku. Ale nemlčia, sú ticho, pozorujú, nechcú priťahovať pozornosť a kariéry pokračujú. Toto je zrada. Zrada Evanília. Zrada Krista. Veľká apostáza posledných čiast. Čes výnimka a hrdinom, ktorí pozdvihli hlas. Umožňoval sveté omše v dieceze, varoval pred možnou schizmou v cirkvi, označujúc tých, ktorí presadzujú príliš revolučné zmeny a veľmi rýchlo za skutočných schizmatikov. Prorocký varoval tiež všetkým, a toto je beta asi najsilnejšia, od biskupa Stricklanda. Každý veriaci kresťan musí rázne odsúdiť rúhanie sa Svetového ekonomického fóra z Davosu aj ich veľký reset z 5500 biskupov. To povedal len on. Toto mal povedať pápež. Čo ten urobil? infantilizoval celú planétu, bagatelizoval situáciu a po za 12 rokov 6 pozdravných lístočkov aj s Montičákom, pánovi, Švábovi. Až máme podozrenie, či to tí dvaja Fer, Francis aj Šváb, či neboli to oni dohodá, No neboli, boli, neboli, no neviem, ale je to podozrenie. V odvolaní e, biskup Strickland napísal, nastal čas, aby sa všetko, čo je teraz zahalené, odhalilo a všetko, čo je teraz skryté, vyšlo na javo. Mojím hlavným zločinom vtedy, rovnako aj teraz, zdá byť vždy to, že som vynášal na svetlo to, čo iní chceli, aby zostalo skryté a ututlané. Pred svojim odvolaním krátko napísal vetu na svoj facebookový profil, či aký twitterový profil, tweet. Nastal čas, aby sme zastavili podkopávanie pokladu svetej viery od Francisa. Tak táto veta ho odrovnala. Určite sa predtým modlil pred Eucharistiou. Zvykol tak robiť ako biskup Tylery či Tillery v Texase vraj každý deň 3 hodiny. To hostelnul však najvážnejšieho, ale kadejakých. Žehnačov, popušťahov, propotratových politikov, nejakých chlácholičov, tak tých dávam tie kardinálske tituly. No, tak to je vaša vizitka že to nejde dobrým smerom. Vyzval veriacich a povedal nie pri vakcinácii. Nebudem to robiť len preto, že to bude zhora nariadené. V tom prípade, kto vie, aká ďalšia šialená vec sa ešte stane. Reagoval na používanie vnúcovaných liekov predražených a vakcín ako niečo absolútne nemorálne, rovnako ako je nemorálne a nepriateľné používať lieky či pseudovakcíny ktorí sú z potratených detí, ktoré zneužívajú alebo osirele deti na nejaké experimentovanie. Ako čestný muž sa ospravedlnil do celej planete aj svoje dieceze, prepáčte, ja som zavrel počas pandémie kostolu. Ja som takisto bol obeď mediálneho tlaku. Ja som si fakt myslel, že to je šialená pandémia. Ja som to zavrel. Prepáčte. Toto, to je biskup. A normálny nevykastrovaný chlap. Žiaľ ste väčšinou iba mlčiacimi pastiermi, ktorí nechcú nič riskovať na kolegov biskupov, aby niečo prehovorili z očí v oči zlým a ničivým silám, ktoré ohrozujú cirkev. Bolo by asi potrebnejšie odvolať takýchto mužov v odzovkách, čo nikdy nič ani nepípnú. Prečo sa takto nejaký biskup nespráva vo svojej dieceze na médiách? Prečo je tento výnimočný a prečo bol aj odvolaný? No na odstrašenie stačí jedného odvolať a ostatní sa trasú, no ale toto je taká predkapela Antikrista, to nie je Kristovo spoločenstvo. A musím na rovinu hovoriť, robte za svoju apostázu pokáne, kým máte čas. A vystúpte ako Európska únia je diagnostikovaná, že to je Babylon, to je ďalšia bomba knihe pravdy, to nikto z nás nevedel, tamto zhora bolo dané. Európska únia je Babylon. A tak sa aj správa, sú to ako neonacisti, čo chcú vojnu. Proti Rusku, oni vedia, že Ukrajina nevyhrá proti Rusku, ani Európa nevyhrá proti Rusku. Oni do tej vojny idú. To sú to samovrahovia. Však to je šelma a bude napadnutá. Rusko s Čínou je predpovedané sa spoje napadnú Európsku úniu a vytrieskajú ju. Však si o to koledujeme, zajtra sa to môže stať. A vy čušíte a žehnáte. A, bisk, a tento kardinál z Bolone, Mateo Cupi, taký dobráčik, ale klaun. Najmilšia Európska únia, Mari sedemkrát to zopakovala ako taký mopslík keď im tam napísal nejaký list. Toto robia nejakých chlapí, však to je ťažká infantilizácia episkopátu celej cirkve, celej planety. Niečo z biskupa Striklanda. Dnes sa tu zhromažďujete, dnešní apoštoli, keď cirkev a teda aj svet stoja na okraji priepasti. Sú na skale, ale sú na okraji priepasti. A predsa sa vy, ktorí ste poverení strážením duší, Rozhoduj, rozhodli ste sa ani slovkom neprehovoriť nič o duchovnom nebezpečenstve, ktoré je už rozsiahle. Nestojíme na vrchole všetkého, čo bolo prorokované o cirkvi, aj o ohavnostiach, ktoré sa objavia v týchto časoch. V čase, keď celé peklo útočí na církev Ježiša Krista. A v čase, keď padli anieli z pekla, už nehľadajú vstup do jej posvetných sieň. Ale namiesto z toho stoja vnútri. Vykúkajú z jej okie a odomykajú dvere, aby privítali ďalšiu diabolskú deštrukciu. No také toto zverejnil biskupko Joško, končíš sa rozhodli vo Vatikáne okamžitým procesom Pápež sa to dozvedel, odvolal vraj osobne a oni to vykonali. Biskup e, kardinál Prevoz bol na čele kongregácie pre biskupov, urobil tak, ako Francis povedal. No ale kde je to vaše počúvanie, tá vaša synodalita, tá čestnosť, transparentnosť, to milosrdenstvo. Normálny predstavený by si ho zavolal do Vatikánu, napomenul by to dobre by ocenil, tak ak to prestrelil Vigano, či Strickland, či Torres, tak by to... Ale kde je žiadne milosrdenstvo? To je celé podvod. Tá synodalita, žiadne počúvanie. Jednoducho našili na ňo nejakú komisiu, prešetrili, na, hrali sa tam na nejaké a odvolali ho dekretom. Nezaujíma ich to. Čím vlastne priznali, že on hovorí pravdu. Pretože keby voči nemu mali niečo konkrétne nejaký blúd by hlásil, tak by mu to vytkli. Jeden, dvakrát napomenuli, listom počkali, kde je Tak tá mainstreamová církev je v takom rozklade, že oni si ju ani neuvedomujú, že sú vlastne štátnou církvou. Že sa správajú ako mali antikristi. Takto sa bratia nechovajú však. To je nejaké Benedikt 16 to nazýva bratričkovanie, ja to tu nazývam jednoducho, to sú šmejdi. Nie sú otcovia. Absolutná nezodpovednosť. Prezradili sa pri pandémii. Absolutná nezodpovednosť voči ľudstvu, voči cirkvi, voči Kristovi, voči samých sebe, voči dejinám. Samý otec, svetý otec, tam otec biskup, tam presvietený biskup, tam osvietený, nadsvietený, Svet nemá žiadného otca. Nedovolil by vládnuť mafii na, na nejakom území. Keby tu bol jeden otec na Slovensku. Není. Ani jeden. Ani vo svete. Made. Keď sa tu jeden začína správať otcovsky, zodpovedne, normálne, zbožne, go vyradíte, druhého exkomunikujete, tretieho preklajete, tam nejaká vizionárka dostala, tam mu zatratíte. To je vizitka. Veríte vy vôbec Boha? Som povedal, keď som odchádzal z Banskej Bystrice po 22 rokoch. Podvod. Žiadna, žiadna obhajoba. Všetko zle som urobil. Tam obhajujú nejaké... Tak som im tam zareval, veríte vy vôbec Boha, tresol som dverami však to je postoj normálneho chlapa, oni mňa nechcú vidieť, ani ja ich, tak aká láska je medzi nami? Žiadna. O celé podvod. Keď sme my mali normálnu úctu človeka k človeku, tak ho úplne nenegativizujeme. Však to je nenávisť, satanizmus inkarnovaný. Aké milosrdenstvo je výsmech. Výsmech. Jo, tak som to za... Mal by som to za... Volal mi jeden kolega Jarko, Vieš čo, však ty aj troška humorom do toho. Ja by som aj rád humorom, ja som aj humorný, ale mimo tejto relácie, lebo tak to berem tak aj vážne, sa modlím. Aj si to chystám, aby som sa rád usmieval, rád vtipkoval, ale však to sú veľmi vážne veci, čo sa dejú okolo nás aj v cirkvi. A toto normálny človek, keď to vidí, keď to registruje, keď to zrkadlia, má o tom niečo povedať a preto tu má monolog dve hodiny. Ja pozývam aj ďalších, ale oni sa boja, sú dostrašení. Je ďalší znak toho, že nie je to v poriadku, to my prežívame sociopatie. A mňa to bolí, som člen tejto cirkvi a tak prejavujem vám nejakú úctu aj tým, že vás kritizujem, pretože vás stále mám rád a chcem vašu spásu. A mne na Božích veciach, keď som išiel do cirkevnej služby pred 40 rokmi, záležalo. No a ja na tom nechcem nič zmeniť. A keď u mne prehlásite, že som špina, svinia, hovedo, nič dobre som nepovedal, nič dobre som neurobil, všetko len zle, tak ty mi dávate razítko, ďakujem, všetko som urobil dobre. Lebo keby som urobil ozaj nejaký delikt, nejakú chybu, tak by ste sa chovali čestne. Nie takto. Ako z babelci. Ďakujem za pozornosť. Pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.